Yeah. to sranje Hoću bre da rokam Da pokažem debilu kolika je stoka Danas svako repuje i repom se kurči Misli da je profi ako ima nauči Al to nije dovoljno zato brate pali Jer si za mene sine ti i dalje mali Čemu sve te prozivke kakav je to glas U pjesmi si krimi a u glavi si ljaks Nisam brate znao da vrijediš tako malo Vatru si ukrao, da bi sada srao Pljuješ na mene, kakav si ti faktor Bio si u zatvor, a izgledaš ko traktor Za mene tvoje riječi ne znače baš ništa Jer ti si za mene bro i ništa Prozivaš sve redom, a izgledaš ko peško Da naćeš dobar bit Тоа е теби тешко, а јас се изна Дижем у висине, зато се бази Ти татин сине, рокам ово срање За свој блок и улицу, ако ти се не свиѓа Иди бре у лудницу, не Ostavljaj ulicu jer to nije tvoje mjesto Zato brate pali, hoće da si nesto Hoćeš kao mi, pa zato prozivaš A nisi izvjestan koga još diraš Kad me vidiš negdje, ti glavom klimaš A na svaki moj ti se brate cimaš Ti si brate reper, kakva je to farsa Repuješ kao da si pao s Marsa Nemoj više sine, da sam te čuo Vrijediš malo, a kurčiš se puno Pričaš brate da si najjači u kraju I da za tebe svi dobro znaju E pa nije tako, ti si brate nula Samo je za tebe tvoja riba čula Je